die Heere af terugkom, sê hy vir die Israelite wat die Heere ombeveel het. Wanneer die Israelite sy gezicht sien blink, trek Mooses die doek oor sy gezicht totdat hij weer met die Heere gaan praat.